ndabashikije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na François Kimana akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu baratunguye amarira yabo yarashikiriye ndavuga imbere y'uko ndira reka mbaze gahende ndirire imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye ariko harahura n'abacamanza bo mu gisagara cya bujumbura ayo marirango yategwa n'abakorera muri urwo rwego batagirira impuhwe ababitura mbere ugasanga barenganywa kenshi ibinyamakuru byafatiwe ibihano bibandanya kwigwa ko n'urwego rucungera ingene ibinyamakuru bikora sense mu nama isanzwe y'abagize urwo rwego kuri uno wa kabiri icegera cy'uwururongoye yanamenyesheje ko hariho n'ayandi madosiye y'ibinyamakuru cumi byasabye gukora bazokwiga ibijyanye n'indwara y'umusipa nibyo tuza kubaganirira muri buce n'andi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri uri indwara umuntu ashobora kuvukana canke akayigwara kuze umuhinga araza kubisigura muri ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi amadosiye y'ibinyamakuru byafatiwe ibihano ngo ariko intambwe byashikirijwe kuri uwa kabiri n'icegera cy'utwara urwego sense rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora harimo namisanzwe y'abagize uwo mugwi zomara iminsi ibiri Laurent Kaganda avuga ko mu byo bazokwiga harimo n'amadosiye y'ibinyamakuru 10 byasavye gukora hamwe rero no gusubiriza abakozi b'ugo rwego bagiye abagize urwego rujejwe gukurikirana ingene umwuga w'abamenyesha amakuru ukogwa barakorana uno munsi n'ejo ubwa mbere turabanza twigire hamwe icegeranyo c'inama yabaye itariki mirongo ibiri n'umwe ndamukiza uno mwaka kugira ngo bashobore gucemeza ubwa kabiri turaja hamwe kugira ngo twige ibindi bibazo na cyane cyane kubashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe tuzoraba kandi amadosiye y'abasabye ko ibinyamakuru byabo byotangura n'amadosiye yaba cumi kandi twabasabye ko bovyiga bakaraba yuko ayo maradiyo ajya kugira ngo agire icyo afasha uburundi n'abarundi nagomba ndabahumurize ko amaradiyo ari mu bihano inta intambwe tugeze ko mu kwiga ayo madosiye ni nziza cyane rwose naho mutabidomye ko urutoki mwagombye kuvuga cyane cyane iradiyo y'abongereza bbc n'iradiyo y'abanyamerika voa n'iradiyo ntumbero fm y'ingozi nagomba ndababwire yuko abaziserukira tuguma tuvugana kugira ngo turabe yuko twoshika kuco twasabwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa mbere uno mwaka hamwe yasaba urwego rujejwe gukurikirana ingene ibimenyesha bikora kujya hamwe nabo bari mu bihano kugira ngo bashobore nabo nyene kubandanya ibikorwa bishinze aba tugiye mu nama tuza kuvyiga neza hanyuma impanuro baduha tuzozikurikiza kugira ngo turabe yuko izo radiyo nazo nyene zishobora kugurwa nk'izindi abazikoramo babandanye imirimo yabo Ibirego birenga igihumbi ngo nivyo vyakirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi Evariste Ndayishimiye ashimangira ko bene ivyo birego batarira busema abishikirije kuri uyu wa kabiri mwihuriro n'abacamanza mu gisagara ca Bujumbura umukuru w'igihugu ngo anababazwa nuko atabanyamitahe b'abanyamahanga bakizana imitahe yabo mu Burundi kubera ko barenganywa n'abacamanza atabarundi baratuntuye so iyo bahaye imishahara myiza myiza none muheze kuyiba muyashyira mu mifuko yanyu muca muvuga ngo igihugu ntikiyakura hehe ko yararya nyine abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba aha nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barundi ah, nimiyumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi ugasanga ntibarirabuse reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwene mwahora mubabona nta sambure generali y'abarundi miliyoni cumi na zibiri muzobona mugabo aribona n'abantu badashika n'ibihumbi icumi ku izina ry'abenegihugu ndiko ndarira none mwantuye ngo ndabaserukire abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu burundi muca muca inama y'ingene murya amahera yabo ntawe baburana muji ingene ngo nazana ajya amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoro mukabije inama neza nta munyamahanga akizana imitahe mu burundi muga mushaka iterambere bose barahevye kuza mugabo muri mu manama murabona rero nimuze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu burundi kandi muce muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagire umuburanira umurundi asigaye yanka kugira akore poroje ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi ntawe untunganiriza none ndabihebye none icyo gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho Evariste ndashimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amabarabara nka yose yagize igisagara cya Bujumbura arangwa umwijima iyo bugorovye kubera amatara yo kwakirije amabarabara yononekaye ayandi nayo yibwe icibonekeza nuko ibituro vy'amamodoka yunguruza abantu mu gisagara hagati vyabonesherejwe ibituma biyunguruza boroherwa Ahmed Mutore yaratembereye mu gisagara ku mugoroba kuri uyu wa mbere aratubwira uko yasanze vyifashe amabarabara nka yose agize igisagara cya bujumbura ntagira amatara iyo bwije haranga umwijima aho twaciye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ikibonekeza nuko ibiti by’amatara bihari ariko amatara yazimye burundu ahandi naho aribwa nko kwibarabara gitiriwe Merikiyoro Ndadaye uvuye ahahoze ikirimba cy'umukuru w'igihugu mu gisagara hagati kugera aho ishyirahamwe Brarudi rikorera nta tara na rimwe ryaka ku ibarabara ryitiriwe oyiwa riduga riva ahakorera ishyirahamwe rihingura ipampa kojeriko rigaca ku isoko kwa siyoni gushyika ku isoko rya kotebu amatara yose ntacaka ubandanije ku ibarabara ryitiriwe mwambutsa rica imbere y'ingoro y'amakoraniro mu kigobe naho nyine haranga umwijima utandukiriye ibarabara ryitiriwe mwezi gisabo benshi bazi nka 28 novembre amatara yo hagati mu ibarabara yarazimye yose kubera ugusaza kwayo amatara yo kwibarabara ryitiriwe umunyagihugu w'umurundi Peple murundi riva hagati mu gisagara rija mu makartier yo mu buraruko bw'igisagara rigaca imbere y'ibiro by'igisagara ca Bujumbura naho nyene yarazimye ibarabara riboneka ko rigifise amatara yaka nigitiriwe iprona rimanuka riva kuri kaminuza y'u Burundi gushika hahoze hari hoteli Novotel ariko agace karyo kari hagati y'ibarabara ryitiriwe muyinga hamwe n'ibarabara ryitiriwe amitiye ahasanzwe hari icyicaro cya radiyo televiziyo isanganiro ntihaka ahandi naho twaciye biboneka ko hateye igomwe kubera umuco harangwa mu ijoro ni muri nyakabiga ya gatatu muri komine mukaza ibarabara ryitiriwe UNESCO rica hepfo ya kaminuza y'u Burundi no kwibarabara ryitiriwe Republika rigaburanya kabiga ya gatatu n’iya kabiri abanyagihugu n'imvukira zaho barashoboye kuja hamwe barishirira amatara kuri ayo mabarabara icobera karorero ayandi mazone yo mu gisagara ca Bujumbura ikindi twashoboye kubona nuko ibituro vy'amamodokari yunguruza abantu yaba igituro kizija mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura canke izija mu bumanuko bw'igisagara byose bisigaye bifise amatara yaka ibituma abiyunguruza boroherwa imwe mu ntumbero ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwihaye ikaba ari yo gutuma igisagara ca Bujumbura cakaka urakoze hamere motore mu gisata cy'amagara y'abantu naho kimwe mu bibanza cyo gupimiramwo umugera wa covid cumi n'icyenda kiraho bita kuri bonake muri zone bwiza mu gisagara cya bujumbura harangwa abantu benshi baza kwipimisha hari misunikano y'abaje kwipimisha banarondera kuronka nimero mugenzi wacu Yvette nije imbere aratubwira uko yabisanze igihe twashika nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo ine ibibanza abagwayi barindiriramwo kugira bashobore kwipimisha vyari vyuzuye bamwe bicaye abandi bahagaze barindiriye kuronka udupapuro turi kwinimero basa n'abazazaniwe batazijya ari bahava canke aho baca kugira biyandikisha abaronse udupapuro bahamagagwa ku nimero bagaheza bagatonda umurongo icibonekeza nuko metero basigaza hagati y'umuntu n'uwundi abapolisi bacungera inzego api n'abakorera muri ico kibanza baguma bagerageza gusubiza mu bibanza no ku mirongo abariko baranigana bamwe mu baje kwipimisha bavuga ko batazi ryari bahava narijya ngo hari n'abaje isaha cumi z'ubuca abaje kwisuzumisha ku nshuro ya kabiri babakura mu kibanza aho bari bicaye bari kumwe n'abandi bakabashira ukwa bonyene bahejeje kubapima bababwira ko barindira inyishu igisagara ca Bujumbura gifise ibibanza bitatu bizwi n'amategeko vyo kwipimishirizamwo kimwe kiri muri komine ya Mukaza ari naco Bonakey ikindi kikaba kiri muri komine ya Muha kindi naco kikaba kiri muri komine ya Nahangwa Harakoze mugenzi wacu Yvette Nijimbere amashirahamwe n'amahinguriro mirongo itatu niyamaze kuronswa ubufasha biciye mu kigega cy'umuvukano nyafrika Fond de Solidarité Africa muri ayo harimwo ayakora gushika ubu nka sosumo na regidezo eka mbere ugasanga yandi yarugaye aho batanga akarero k'ishirahamwe afisere byashikijwe kuri wa kabiri n'urongo ishirahamwe ry'abikorera utwabo mu Burundi mu kiganiro n'abanyamashyirahamwe n'amabanki mu Burundi uburongoye ikigega cy'umuvukano nyafurika ashikiriza ko gushigikira gushigikirana mu bisata bitandukanye by'amashyirahamwe n'amabanki ari nyamukuru bikaba biri mu byatumye bashika mu Burundi kuko ngo nkuko babikora no mu bindi bihugu cumi na bine bigize uwo muvukano nyafurika isanganiro inama isumba ingimba mu makuru wajyanye n'umutekano umuntu umwe yapfuye abandi bane barakomereka mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku ibarabara rya kabiri muri karitsiye nyamugari mu gisagara cya gitega byavuye ku isanganya y'imodoka nk'uko vyemezwa na Hussein butoya arongoye zone gitega ngo ni umuzamu wanye ni imodoka yo mu bwoko bwa bene yayakije haca yitwara itaruzuza imwemu ica yihereza igongo igonga ugendesha ipikipiki yaciye hasiga ubuzima yongera kandi igonga abandi bantu bane bakomeretse iyo modoka ikaba yabomoye n'inzu y'ubudandarizo umunyezamu asanzwe yoza n'imiduga akanatoza amahera baje kogesha imiduga aho kwa shebuja akaba atanu uruhushya rwo kugendesha imodoka yarafise afise ababyeyi bo mu ntara ya bubanza barasaba ko ata mwana ageze gutangura ishuri yoguma muhira kuko ibibanza byuzuye nk'uko abayobozi bamwe bamwe babivuga abajeje amashuri basigura ko bari kubakora ibishoboka kugira ngo abana bageze kwiga bose bakwigwe n'inkuru tubaza space kahitas kabanyana Umukuru w'umutumba Bwiza bwa Ninga aricyo gisagara cya gatandatu muri Komine Gihanga amenyesha ko ishuri nshingiro ryo kuri uwo mutumba rigeze ku bana amajana abiri na mirongo irindwi batangura umwaka wa mbere kandi ko atabandi bashobora kwakira kuko ata kibanza gisigaye ababuze ibibanza ngo baragiye kurondera ahandi uwo mutware akanamenyesha ko atagiharuro kanuni byabategerezwa gutangura umwaka wa mbere azi iryo shure nshingiro ni rimwe mu yandi atari make afise abanyeshuri b'umurengera mu mwaka mwaka wa mbere nk'uko bonaventure ndayiziga umuyobozi w'indero muri komine gihanga bivuga yego hariyo abayobozi baherutse kuntera akamo bambwira ko ibiharuro bya banki murengera nk'umuyobozi w'ishure shingiro rya bwiza bwa ninga umuyobozi w'ishure shingiro rya manda igisagara ca gatanu n'ahandi n'ahandi basanga bageze ku giharuro kiri hejuru y'abana ijana aho rero bakaca baraba nta n'intebe nta n'ibirasi bafise babashiramwo bikagorana ababyeyi mugabo ntibabyumva kuko bavuga ati twebwe turafise abana bacu barafise uburenganzira bwo kugira ngo bige uwo muyobozi aramenyesha ibyihutirwa kugira ngo umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushire uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri utangure neza baraba ku kibaho uno mubyeyi arasaba ababijejwe ko mwana ageze gutangura ishuri yoguma muhira kuko yabuze aho yigira ibisanzwe rero umuyobozi yatubwiye ati ibibanza byarakwiye ariko twebwe icyo tubona twosaba twosaba nka leta ko leta ari umubyeyi wa bose eh, ntabo kwiga nabo gusubira inyuma uwo yavuga ngo nta bibanza bihari kurumva niko batubwira mu bisanzwe akwiye kurondera amashuri akagwiza amashuri abanyeshuri basaba kwiga bose turi muri edukasiyo purutusi abanyagihugu twaganiriye bagasaba ko amashuri yubatswe ku ntererano y'ababyeyi yoronswa ibisakazo n'isima kugira ngo abanyeshuri bashobore kuyigiramwo sipesi karitasi ka banyaribubanza isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu uno munsi tubayagira ku ndwara ya musipa ituma amara canke ibiri mu nda bisohoka bigaca aho bitabwirizwa kuba biri muganga rino habimana yanonosoye ibyo kubaga abantu asigura ko iyo ndwara umuntu ashobora kuyivukana canke kuyigwara kuze bikaba irangwa hanini n'ikibyimba mu ntantu ahegeranye n'ibihimba by'irondoka igakarira gusumba abantu b'igitsina gabo honera muco na bucana yandi y'amagara y'abantu ingwara ya musipa ngo hari abayivukana canke abayigwara bakuze muganga habimana rino yanonosoye ibyo kubaga asigura ko abayigwara bakuze kenshi biva ku bikorwa bakora ho kwikorera ibintu biremereye e, bitera iyo ngwara ya musipa nko ku b'abahungu cyane cyane udutenga tuba turi munda kubera ko mu nda hashuha tugumyeyo duca twononekara rero turavayo tukaja hariya dusanzwe tuba mu matenga aho rero inzira twajanye ubusanzwe hari ugara ariko hari igihe haguma hame atagira ingufu hari n'igihe haguma huguruye dore rero umwana arashobora kubivukana eh, biratandukanye n'ibyo bindi ariko rero hari n'igihe ushobora gusanga iyo musipa yarabaye maze igihe amara agakorokeramo agafatwamo ku buryo niyajyanye bitabyimbuka cyane akenshi indwara ya musipa ikaze cyane cyane ku gitsina gabo ni ukuvuga abana hari abana babivukana hari n'abagabo bishikira kubera imirimo barangura birashobora no gushika no ku bakenyezi nabo n'abanyamuntu haho habyimba nabo barashobora kugira musipa n'abakenyezi muganga rino habimana azosigura muri mucana yandi zokurikira ingene bavura ingwara ya musipa n'ingaruka zishobora kwibonekeza igihe itavuwe neza urakoze honera muco ni hano dusozereye amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye François akimana yari mu buhinga bw'ibyuma arakoze mwese mugira umutaga mwiza